nuko botubanganira rikabagana rigata kuko rigarukira ahantu ku mutumba ahanye mu ntara ya mwaro hariho abantu b'amatongo hmm. hanyuma rero baca usanga ya matongo